Продолжуваме таму кај што застанавме со Јован, а застанавме кај 11 од стих, па да отвориме во Јован 20 глава. И ајде малку да се подсетиме само. Недела, прв ден, голем ден, велик ден, ден кога Исус ке воскресне, уште доека беше темно, За тоа многу повеќе слушавме од Јани. Марија Магдалена ни е прикажана тука како прва која што доаѓа на гробот и спомнавме и кажавме зошто и од каде е тоа. Последна била која што останала крај крстот, а прва доаѓа во неделата уште доека било темно крај гробот. Навистина, се што можеме да видиме тука е на голема љубов една голема искреност од незина страна. Знаеме дека во многу што можела и му била благодарна на својот спасител. Тоа е жената од која што тој истерал седум демони. Тоа е жената која што толку била понижувана, била на најниската скалило, скал, најниското скалило во обштеството и била исцелена, била вратена во живите, ако така може да кажеме, од Спасителот и таа неизена посветеност, таа неизена љубов, ја гледаме на лице место, таа прва доја кај гробот и веднаш констатира дека Исуса го нема и ја гледаме на сите овие стихови, па и вечер ќе видиме таа неизена загриженост, таа неизена безнадежност и, и желба, искрена желба да го најде мртвото тело Христово. Каде се наоѓа? Каде е преместено? Пото ги видовме, нели, Петар и Јован, кои што таа ќе ги повика, ќе им ја сообшти веста. И видовме минатиот пат таа една разлика меѓу брзиот Петар, но храбриот Петар. И од друга страна Јован, кој што е детален, внимателен, темелен, промислен, кој што, ете, врз на она што го видел во гробот, ако што не бил целосно празен, и ќе поверува, дори вели, писмото, што не значи дека таа негова вера била сврста, затоа што видовме дека и тој самиот ќе запише во, каде беше таму, во деветиот стих, зашто уште не го беа разбрале писмото и самиот Јован, и никој од нив се уште не може да продрат во сите оние пророќства, па и во самите искази кои што Исус непосредно неколку дена предходно ќе ги каже, дека навистина требало тоа токму така да се случи. И се што гледаме, гледаме таа слабост таа, тоа неверие на, на неговите близки, на неговите ученици, а еве сега ја гледаме и Марија, значи Петар и Јован, тоа што го виделе, го виделе, тоа што го констатирале, го констатирале и веднаш се вратиле дома во десетиот стик, кај што застанавме. Не останале, а Марија, таа неизина посветеност, повторно ја гледаме, таа ќе остане крај гробот и понатаму, сакајки да дознае каде се наоѓа Христовото тело. 11 стих. А Марија стоеше надвор при гробот и плачеше. Че значи, каква тага ја обзела, не може, чувствува голема немот. Таа по секоја цена сака да дознае каде е ставено Христовото тело. Што се случува? Така додека плачеше, погледна во гробот. Предходно некаде таму во првиот, вториот стик уште таа погледнала, видела дека гробот е празен, сега повторно гледа во гробот. Често пати ние, знаете, нешто кое ќе изгубиме, кое ќе ни снема и десет пати може ќе да погледнеме на, на местото да кај што очекуваме да го најдеме тоа. Во немоќта, <clears throat> не можејќи да го најдеме. Значи, целата е обземена во тага, загрижена заради телото. Христово. и виде два ангела како седат во бели облеки, таму каде лежеше Исусовото тело, едниот кри главата, а другиот при нозет. Нигде не гледаме дека Марија ги забележала и нешто им паднало во очи, и паднале во очи баш, а, нели, повоите, крпата. Меѓутоа, еве Господ нашел потреба да не изе, а и предходно пишува и во другите Евангелија, овие ангели а, се покажали пред другите жени, што не знам јас како би го искоментирал, меѓутоа може би, <clears throat> без вопшто некој да може би ќе се почувствува навреден, меѓутоа може би на мажите им се доволни некои докази, а на жените им се доволни малку, малку покри доказите и е потребно и може би некоја емо, а, емотивна а, подкрепа И затоа Господ нашол за сходно, зато што Петр и Јован, Петр и Јован не виделе никакви ангели. Марија ги гледа и предходно жените, еве да прочитаме, значи не е единствената Марија што ги видела ангелите, еве во Марко, Евангелието по Марко 16 глава, токму, веројатно, од, од таа страна, затоа што жените се многу почувствителни, поемотивни, и Господ нашол за потребно да и ги охрабри преку значи, овие службени духови, како што се наречени, односно суштества, за да ги окрепи. И еве, значи, читаме во Марко 16 глава, од 4 стих. И кога погледна, значи, жените, видува дека каменот е одместен, имено беше многу голем. А кога влегла во гробот, видува младич во долга бела облека, значи, Марко ни кажува за еден од ангелите, како седи одесно и се зачудија. Еве тие ја примаат пораката од ангелите, не бојте се, вие го барате од Исус Назарец, воскресна, не е тука. Еве го местото кај што го положија. Туку одете и кажете им на неговите ученици и на Петра, дека тој отиде при вас во Галилеја, таму ќе го видите како што ви рече. Чи значи, ангелите испратиат порака преку жените ги подсетуваат на Исусовите зборови, дека ќе се видат во Галилеја. И тие излегоа и побегнаа од гробот, зашто ги опфати трепет и страф, и никому ништо не рекоа, зашто се боеа. Така стои овој Извештај во Лука, во 24 глава на Лука, овде Лука ни кажува дека биле двајца ангели, што не е ни толку битно сега, меѓутоа Значи, 24 глава Лука, од 4 стих доека, стоја збунети заради тоа, ете пред нив застанаа двајца мажи во светла облек. Бејќи беа уплашени, ги наведнаа лицата кон земјата, а ти им рекоа, зошто го барате живиот меѓу мртвите? Тој не е тука. Воскресна, спомнете си како ви збруваше додека уште беше во Галилеја, говорејќи дека човечкиот син треба да биде предаден во раците на грешниците и да биде расмат и да воскресне на третиот ден и си спомнаа за неговите зборови. И потоа нели се веле дека отидува да им го сообшта тоа на 11 минат. Како и да е, ете Господ почувствувал потреба за да ја охрабри, за да ја утеши Марија во незината тага, најнапред да има значи, средба со овие двајца ангели, кои што Интересно како биле поставени, значи едниот седел би рекол баш кај крпата кај што била, значи кај главата, а други, другиот кај нозете. Е на убава порака се гледа овде, знаете. Што прават ангелите во празниот гроб? Денеска сите нас сака да не окребат дека, дека гробот не е крајот не е точка во нашиот живот, туку е само една запрека. Не треба да се плашиме, не треба да жалиме и да тажиме како останатите, кој што вели Павел. Значи имате денеска луѓе кои што ако изгубат некој свој, потоа целиот преостанат живот го минуваат на гробиште. Меѓутоа, зошто? Зато што ја немаат таа надеж, зато што тие се плашат, односто тие сметат дека тоа е местото на вечно престојувалиште на, на нивниот ближен. Немаа друга надеж. Меѓутоа, овде ангелите како сакат да порачаат и и на Марија, да кажат и на сите нас, дека смртта е победена, дека нема што да се плашиме. Гробот, односно смртта е само заприка во животот на христијанинот. И тие и рекуа, и поставуваат прашање, жено, зашто плачеш? Жено, зашто плачеш во денот кој на вистина треба секој да се радува? Им рече, ќе им го каже она истото што ќе што го кажала на почеток уште на Петар и на Петри на Јован, веста што им ја пренела. Таа е, значи, постојано со таа вест, таа бара да најде утеха во тоа да да, да добие одговор на прашањето каде е мртвото тело Христово, каде е украдено, каде е преместено, зошто, како. Го дигнале мојот Господ и не знам каде го положиле. Безнадежност. Каде е Господ? Значи, често пати можеме да се најдеме во една ваква безнадежна состојба и да го бараме Господ. Каде е Господ? сега во една ваква ситуација. Да плачете, од што ви е тешко, а вопшто да не сватите дека Господ е тука. Исус бил тука, Исус сега и ќе се покаже, Исус е секојаш близу, Господ е секојаш близу, меѓутоа таа наша безнадежност, таа е на наша состојба во која што некој самите сме си виновни што ќе западнеме, ете, поради неверие, поради тоа што не се подпираме на Божите ветувања, кои што ги има еден куп за било каква ситуација во Библијата може да знаете ветување, и да се подпрете со вера, и да чекате на Господа, ќе се најде во една безнадежност, во една неверие, во една разочараност, плачете во, целот, во целата таа збрканост, вие ни ангели не гледате, таа не ги препознала ни ангелите како ангели. Туку го поставува на незино прашање, каде е мојот Господ? И Господ е милостив. Господ одговара. Знаете, оној кој што бара, ќе најде. И тоа најчесто Господ знаете како одговара. Многу повеќе ни дава од оно што бараме. Пазите, Марија го бара, сака да дознае кај е мртвото тело на Исуса, а за некој момент ќе го види Исуса жив. <laughs> Ете таков е нашиот Господ. Некојаш не става на испит, некој момент, меѓутоа секојаш е тука, секојаш е близо, секојаш е тука да не охрбли, да не, да не израдува. И читаме понатаму, Четрнаести стих, откако го рече тоа, откако им го поставил прашањето на ангелите, таа воопшто не ни слушнала, дочекала одговор, се обзрнала и го видела Иисуса како стои, но вели стикот не знаеше дека е Иисус. Нити ангелите ги препознала како ангели, нити Исуса. Видите какво каква една безнадежна состава човек може да се најде? Так, Господ е тука, меѓутоа вие него забележувате воопшто. И не е таа единствената, да се сетиме овој миг на оние двајца ученици, кои што оделе на патот кон Емаус и тие не можеле да го препознаат Исуса, иако еден период чекурел со нив, разговарал. Не им било дадено или таму да го, видат, да го препознаат. И видите, значи, кај Марија гледаме и љубов, искреност, честност, преданост. Меѓутоа, вие можете да имате љубов Господа, можете да, да имате целосна преданост, меѓутоа, ако немате вера, тој што може да ве бутне во разочарување. Може да се најдете во една ваква ситуација. Да, Павле ќе каже во Коринќаните 13 глава дека може да имате и најсилна вера и плани да преместувате, па ако љубов немате, ништо не сте. Меѓутоа, може да имате и љубов, и преданост и се, а вера ако немате, е тоа исто така не ви е многу од корист. Но близо е моментот кога Марија ќе се сретне со Исуса, значи се обзрнала, го гледа Исуса како стои, но не знаеше дека е Исус. И Исус и вели, жено, зашто плачеш? Истото прашање. Зашто плачеш кога треба да се радуваш? Жено, зашто плачеш? Кого го бараш? И таа, мислики дека е градинарот, му вели, веќе не поставува прашање, току веројатно си мислила дека па градина, градинарот е тука одговорен за целата оваа градина, па може би он го однел телото и му вели, господине, ако го изнесе ти, кажи ми каде го положи, аз ќе го земам. Да се разбереме, Марија како прво сама, како сама не можела да земе никаков мртовец, браци, и не знам каде го премести, меѓутоа, тоа е големината на љубовта, знаете, некојаш <laughs> <coughs> не размислувате воопшто. Дали е нешто тешко. Любовта не е, не гледа на нешто, дали е тешко, дали е сложено или било што. Не, на вистина љуби, на вистина е искрена, но ете во целата таа тара избрканост, дури ете, кажува нешто што не е мокна самото да го направи, меѓутоа, по секоја цена е единственото нешто што сака да го дознае, затоа што никако нема да ја дојде на памет дека Исус воскреснал, е каде е однесено мртвото тело Христово. И до тука него препознава се доека Исус, веројатно не и проговори со оној негов препознатлив глас, знаете, Марија можела да го препознае многу лесно, затоа што често пати коленичела пред неговите нозе, слушајки од него и учејки од него. Откако ја рекол Марија, таа се заврата и му рече Равуни, што значи учителе. Мегутоа, многу на поприсен, присен по-близок начин ова Равуни, не како раби, туку Равуни. И веќе не може да не го препознае. Што вели во Јован, истиот Јован во 10 глава, дека неговите овци го препознаваат гласот, значи на пастирот. Марија ќе го препознае и еве добила многу повеќе од она зашто се молела, го барала Христовото мртво тело, меѓутоа сега го гледа Исуса пред себе жив. Што и вели Исус во 17 стих? Видите, иако таа е, покажува едно неверие, не само таа, сите ученици, Господ е спремен, е толку милостив, толку добар кон своите, е тука да им се открие на најневерните. И каква почест има Марија да биде таа првата која што го гледа Исуса воскреснат, значи после гробот, и треба таа да биде онаа која што ќе ја однесе веста до учениците. Веројатно не случайно навистина покажала една голема преданост и љубов и немало страф ни трунка кај неја, кога во најтешките мигови, кога сите го ставили Исуса, тука била покрај крстот и едва чекала уште во мугрите да тргне кон гробот и да го помаза. А знаем и предходно дека уште жив доека бил го помазала со она сцена кај Симон Лепрозниот И токму тамо ако се цикавате, кога една зборувавме, откаде таа огромна, таа, таа голема љубов и преданост на, на оваа жена. Затоа што многу и беше простено. Оној некога многу му е простено и многу љуби. И што ја вели Исус, вероятно таа во, како што е била навикната, секојаш се испружала пред него, секојаш го го прегрнувала, односно ги прегрнувала неговите нозе, сакала истото тоа да го направи во овој миг и Исус и вели не допирај ме. Ово не значи дека не треба да го сватиме како дека ете сега, тоа е воскресно или во едно прославено тело, па дека е греф или не знам а, неворед да се допре, затоа што знаеме дека подосно и истиот тој ден Тома ќе го, ќе го допре туку затоа што Исус најитно на него му било тоа да се прикаже пред Отецот, да биде осигурен дека е примена неговата жртва, а имало итност и во пораката која што ја дал на Марија, да отиде во горната соба, каја што овие биле сите под клуч, во страв избунети, и да им ја соопшти радостната вест. Замисите си веста, таа радостна вест, таа голема надеж на христијанството, на секој од нас, дека смртта е победена, дека можеме да се надеваме и да, да, да му се молиме на живиот Бог и ја носи токму Марија Магдалена. Каква почест. И што и вели, не допираме, зашто уште не отидов горе при мојот татко, туку оди при моите браќа и речи им. Интересно, ова е првиот момент кај што Исус ги нарекува учениците браќа. Да се подсетиме во една прилика во Јован 15.15, 15, само за момент да отвориме Јован 15.15, 15, им вели, не ве нарекувам веќе слуги, зашто слугата не знае што прави неговиот господар, а вас ве нарекувам пријатели, зашто ви соопшти все што чув од мојот татко. Меѓутоа, браќа до тогаш не ги нарекува. Слуги, пријатели, на овој пат им вели, им вели значи, праќа порека преку Марија, не допираме, зашто уште не отидов при мојот татко, туку Оди при моите браќи и речи им, се враќам при мојот татко и вашиот татко, при мојот Бог и вашиот Бог. Исус знаел, јас тоа го гледам преку овој стих, Исус знаел дека ќе биде прифатен неговата жртва. Тој ја извршил Божјата волја и ова е откако ќе изрече и ќе каже на крстот се сврши, имаме повторно еден спој. Овој стих сака да ни каже дека небото и земјата, значи Божите а, слуги и следбеници на земјата се во единство со оние на небото. Тоа е и мој татко и ваш татко, вие сте мои браќа. Оди, им кажи им, соопшти им ја оваа радосна вест. И Марија ќе отиде и им јавува на учениците 18 стих дека го видела Господа и дека тоа и рекол. И дали тие поверуваа? Е овде нигде во писмото не стои дека ете Јован нешто поинаку реагирал, иако Јован предходно разостанал на доказите што ги видат во гробот се вели дека поверувал. Меѓутоа веројатно таа вера не била доволно цврста, не била подкрепена со Словото. Джабе ви се сите докази, джабе ви е се тоа што го гледате, ако не е подкрепено со, со Божјата реч. Еве да прочитаме. Марко 16 глава. Како реагирале и на веста од жените, и на веста која што им ја пренела, значи Марија Магдалена, кој што била очевидец, таа единствената, првата која што го гледа Исуса жив пред себе. Жените видовме ги виделе, ги видела, ги виделе ангелите и примеле порака од ангелите, но таа носи вест директно од од воскреснатиот Спасител. Че Марко 16 глава од 9 стих, а кога воскресна рано во првиот ден на Свинцата и се јави прво на Марија Магдалена, еве Марко потврдува дека Исус се јавува прво на Марија Магдалена, од кој што беше истерал седум демони, таа отиде и им јави на оние кои беа со него кои тагуваа и плачеа. И тие тагуваа, и тие плачеа, и тие беа збунети. А тие кога чуја дека е жив и дека таа го видела, не поверуваа. Знаете, од тоа време, жена, за, жена да, да, да посведочи за нешто и не било нешто, баш некое сведоќство. Не се примало баш многу-многу сведоќството на една жена. Знаете, пак Исус може би од тие причини ќе се послужи токму преку жена, за да сруши некои предрасуди во обштеството тојаш. Е, може да продолжиме понатаму, а ти го го чува дека жив, значи дека таа го видела, не поверува. Потоа им се јави во друг лик на двајца од нив по патот, значи кон Емаус, кога одеа во селото, е, ово во друг лик може би укажува на тоа дека Исус сепак во, та, во тоа прославено тело малку поинако можел да изгледа. Не знам сега јас како би изгледало тоа, не, не дека ликот му бил сменет, меѓутоа сепак појавата била поинаква. И тие отидоа им јавија на другите, че овие двајца од Емаус, и тие трчаат, знаеме, кон горната со Верусалим, но и ним не им поверуваа. И ако читаме во Лука, извештајот на Лука, 24 глава, Лука 24, 9 до 11. И кога се врати од гробот на жените, им го соопштија сето тоа на 11 мината и на сите други, а тие беа, сега ги набројува, кои биле од жените, им го кажа значи, тоа на апостолите, а ним овие зборови, 11 стих, им изгледа како празна шега и не им верува. Вие се шегувате се. Како е денеска со луѓето? <laughs> Сте зборувале некојаш на тема Воскресение? Еве Велик ден е баш згодна прилика нели за тоа кога сите велат Христос воскресна на вистина воскресна. Ето што вели Елен Вајт во <clears throat> Копнежот на вековите, Колку луѓе и денес се однесуваат слично како учениците? Колку многу има такви кои како Марија очајно извикуваат го зеле Господа и не знаеме каде го положиле. На мино од нив би можеле да им се упатат зборовите на Спасителот. Зошто плачеш? Кого го бараш? Тој е близу нив, но нивите очи, замаглени од солзи, не го препознаваат. Тој им зборува, но тие не разбираат. Ова се однесува на, токму на оние, спомнав предходно, кои што на гробишта плачат за своите. Зошто плачеше прашањето? Зошто плачеш кога Исус воскресна, кога Исус ја победи смртта? И ако Исус воскресна, како што вели Павле, тогаш и мртвите воскреснуваат. Ако пак не е така, тогаш джабе е нашата проповед, суетна е нашата вера а кога вели наведнатите глави, окога наведнатите глави би се подигнале, кога очите би се отвориле за да го видат, кога ушите би, ги, би го слушнале неговиот глас. Одете бргу и кажете ми на неговите ученици, дека тој воскресна. Тоа е веста. Наложете им да не гледаат во Јосифовиот нов гроб, кој бил затворен со голем камен и запечатен со римскиот печат. Христос не е таму. Не гледајте во празниот гроб, не тагувате како оние кои се без надеж и без никаков изглед за помош. Исус живе, и затоа што Тој живе и ние ќе живееме. Од благодарните срца и од дусните кои што се допрени со свет оган, нека одекне радосната песна. Христос воскресна. Тој живее за да посредува за нас. Држете се црсто за таа надеж и таа ќе ја држи душата како сигурна и испробана котва. Верувај и ќе ја видиш Божјата слава. Ова е една прекрасна порака за како крај, да речеме, на овој дел од ова наше предавање. И застануваме, значи, ке 18 од стих. Оно што можеме да заклучиме на крајот, можеме да кажеме дека на вистина гледаме едно неверија, една збрканост, една збунетост кај сите оние кои што му биле блиски на Исуса. Ја гледаме Марија пред се, оно што го видовме вечерва, нити ангели гледа, нити Исус се го препознава во таа тага, во таа безнадежност и покрај тоа што многу го люби Исуса, поради неверијето е се нашла во една таква состојба, но и една убава порека дека Исус е тука. Исус е тука покрај маловерните. Исус е тука покрај оние кои што тажат, кои што плачат. Не е далеку, тука е да одговори и тоа често пати кога одговара, кога дава, дава многу повеќе од она што бараме. Една многу убава порека, значи, до секој од нас, кој што може би е ожалостен, може би е во тага, во мака, дека Господ не не остава. Тој е тука, некојаш може би се случуваат некој работи за да ја истестира нашата вера, токму заради тоа што е потребна таа вера. Наистина, верата е она што ни треба, и тоа го видовме од утринските стихови. Дали Господ кога ќе дојде, ќе најде вера на земјата? Јас мислам дека ако сме цврсто убедени и уверени за разлика од ете ова што го поминале учениците во тој ден, а прашање е ако сме били ние на нивно место, дали би верувале, дали би били нешто подобро од нив? Дали ние цврсто веруваме дека имаме жив Бог кој што е на небото и кој што посредува за нас Ако не веруваме тоа зошто се молиме и зошто воопшто и нашата вера суетна е, како што вели Павле. Господ е жив, Господ воскресна и Господ е тука покре нас да ни помогне. Нека му е слава на Господа.